Se hace la difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje. Pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el lisa me tiene los MA. Y yo arriba mío la quiero poner a Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Tímido un infierno, pero bajo sabana. Te está cortando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna están endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Es que ella a mí me tiene nemea pero de mejor amiga no tiene nada. Se porta mal y quiere ser castigada, pero para allá siempre estoy listo. Él le compra la ropa, pero yo la debito. Pero primero te hago el amor, taloneo en la cola pa' que la y con el cinto le voy a dar. Yo sé por qué me viene a buscar. Porque yo soy tu turrito y yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una angelita y tú eres una diablita que se está portando mal. Será castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada en la madrugada cuando sale la luna tan endemoniada que soy su malvado y ella mi malvada te meto en penitencia y no te me vas a escapar vos no serás mi esposa pero te voy a posar no estamos casados pero te voy a casar tú te vienes conmigo porque porque yo soy tu turrito y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita y tú eres una diablita se está portando mal será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está demoniadas. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está demoniadas. Que soy su malvado y ella mi malvada. Es que soy su malvado.